rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda marubuciyar ta ci gaba da cewa Abbas a inugu ya bautar ƙasarsa. Duk karatun nan da ya yi tare suka yi da abokinsa wato Isa. Duk duniya Abbas ba shi da abokin da ya wuce Isa. Suna son junansu sosai. ko da yaushe za ka same shi tare shi Isa mutum ne mai surutu to tare da abin dariya yana da kirki sosai shi lauya ne a ƙarƙashin gwamnati da yake lo ya karanta a lokacin da suke jami'a bayan sun gama karatu ne a lokacin shi Isa yana law school a Lagos Abbas ya tafi ƙasar Colombia a can ya digirinsa na biyu sannan ya yi wasu karance-karance. Kafin nan ya dawo gida. A lokacin babansu ya rasu. Hajiya Saratu ta matsa mata ya dawo gida su haɗu da sauran ƴan uwansu su riƙe kamfanin mahaifinsu. Wajen kada ya lalace. hakanan kuwa ya dawo suka taru suka ƙara haɓaka kamfanin kasancewar su waɗanda suke da ilimi da kuma samun horo a sannan aikin irin na zamani shi yasa ba tare da wata matsala ba komai nasu a tsare yake cikin ilimi Abbas ya san aikin sa fiye da kowa a cikin su shi yasa komai na kamfanin yana tafiya ne tare da jajircewar sa Abbas mutum ne mai matukar haƙuri yana son ɗan uwansa duk wani wanda ya san shi ya san shi da taimakon jama'a duk abin da ya samu to kuwa rajinsa na mutane ne ba za ka taɓa zuwa da neman taimako wajen abu ya kasa yi maka ba sai dai idan abin ya fi ƙarfinsa ɗan uwansa kansu idan suka suna neman taimakon abu suna son yi musu abu to kuwa gaban su gaba gadi suke tunkarar abas dan shi kaɗai ne zai maka abu ba tare da wani je kaka dawo ba shi yasa duk suke ƙaunarsa? sa haka nan ta ɓangaren Hajiya babba ƙaunar Abbas a cikin ƴaƴanta daban take duk abin da zai yi a rayuwarsa sai ya yi shawara da hajiyarsa idan ta ce a yi to an gama idan kuwa ta ce a'a to an bar abin nan har abada Abbas ba zai iya fita da safe ba komai saurin da yake in dai yana gari to kuwa zai shiga ya gaida hajiyarsa ya ga lafiyarta da kuma sauran hajiyoyin gidan haka nan idan ya dawo ma sai ya shiga ya gaishe su idan hajiyar na ciwo kuwa to kuwa babu shi babu zama lafiya har sai ya ga taji sauki komai na hajiya ban yake a wajen wajensa shi yasa ita ma ta ɗauki san duniya ta ɗora masa yarinyar da abok ya fara nema ita ce Yasmin ita ɗin ɗiyar abokin su Ahmad ne babanta ita ma babban kwastom ne Alhaji Sani su mutanen Borno State ne wato Maiduguri mamanta shi wace babanta babarbare ne Yasmin kyakkyawa ce ta ƙarshen ƙarshe domin kyanta sai dai a yi shiru kawai sun fara haɗuwa da Abbas ne a Legas ya ce gidan yayansu Alhaji Ahmad ita kuma sun zo da mamanta wajen Hajiya Binta tun daga lokacin Yasmin ta mace akan Abbas mahaifiyar Yasmin Hajiya amma kanta ta yaba da Abbas dan a gaskiya Yasmin ce ta fara gwadawa tana son Abbas din saboda shi ya kasance mai matukar kunya sannan harkar mata ba damunsa kai ba a lokacin Yasmin na aji biyu a jami'ar Lagos sai da ta san yadda ta karin jaye a da soyayyarta A gaskiya a bas bai taba haduwa da macen da idanta ya bude irin yasmin ba. Yargata ce ta ƙarshe. Sannan zaman bariki ya sa tarbiyyar shi ta raunana. Yasmin ta so a bas kamar me? Shi ma kansa ya so Bai taba tsammanin ba zai aure Yasmin a rayuwarsa ba. ganin ƙaurar da suke wa juna ga shi duk ƴan uwanta da nasa kowa yayi na'am da abin musamman Alhaji Ahmad da Hajiya Binta kasancewar iyayen Yasmin aminan su ne ranar da ba zai taba mantawa da ita ba a rayuwarsa to ranar da ya fara haduwa da jinyar da ke wahalar da shi har yau din nan ita ce ya je Lagos sai kiliyarin din kayan da su a tiku da Haji suka turo masa dan shi wannan karan bai je ba a ranar ya isa Legas lafiya ne duk abin da ya dace tunda yayi Ahmed yakan taimaka musu da clearing din da duk abin da ya dace duk a lokacin da suka turo kaya yakan yi saboda haka su sukan gama komai akan lokaci to Abbas yana gama komai ya sake turo kayan Kano anan ya sake kwana bai gaji da ganin Yasmin ba saboda idan yana tare da ita yakan ci ya manta da kowa da komai a rayuwarsa ko irin yadda take nuna masa kulawa dole ma ya manta da komai in ba ita ba a ranar ma ita ce ta zo gidan yayin nasa don sautari idan ya zo Legas ita din ce ke zuwa masa hira wani lokacin ma kuwa kayanta take ɗebowa ta dawo gidan har sai ya gama kwanakin da zai yi sannan ya raka ta gida ya kai da iyayenta ya wuce saboda a cewarsa sun fi sakewa a nan din har bayan sallar zahar suna zaune a falo suna hira Hajiya binta ta fito daga cikin ɗakinta tana tsokanarsa tana cewa ya kamata dai ka bar min ƴata ta huta kar ka tafa mata kai da yawa yana dariya yace ai yar taki ce ta ya surutu da yawa Yasmin ɗin na hararar shi Hajiya ta ce to ya kamata a tashi a je ai sallah a ci abinci idan ya so sai a ci gaba da soyayya. Abbas ya saurin daga hannunsa yana duba agogon shi. Sannan ya buɗe baki yana faɗin la la la. ga har karfe biyu da kwata ta yi ba mu sani ba? Hajiya binta ta ce ina kuwa za ku sani. Abbas ya miƙe da niyyar ya je ya sallah saboda shi mutum ne mai son ibada. baya taba yarda lokacin sallah ya wuce shi bai yi akan lokaci ba wannan ma ya san sharrin shedan ne da kuma silar Yasmin da maganganunta masu rikita shi dan ya lura da ita addinin ma ba wani damun ta ya sosai ba yana tafiya suna masa dariya Yasmin na cewa yau ustaz ya rasa jam'i bai kai ga isa bakin kofa ba kawai ji yayi kamar an yi sama da shi an kwada da ƙasa nan da nan yaji komai yayi dib a tare da shi cikin kwakwalwarsa kamtar kan ana soka masa allurai sai wata irin ƙara yake a hankali gaba ɗaya ya dunkule a waje ɗaya tamkar an ɗaura gero ga wata irin cicciga da yake sai ka ce ana yi masa sokin a guje suka yi kansu suna ihu gaba ɗayan su sun rasa yadda za su yi da shi Hajiya binta ta tashi ta nufo waje da niyyar ta nemo waɗansu su taimaka masa cikin ikon Allah ba ta kai ga isa get ɗin ba ta ga an buɗe get ɗin. motar mai gidan tana ƙoƙarin shigowa motar ba ta gama tsayawa ba ta nufo su da gudu tana faɗin ya Ahmad Abbas Abbas sai faɗin Abbas kawai take ta gagara cewa komai shi ma a ruɗe ya fito daga cikin motar yana faɗin ina Abbas ɗin mai ya same shi sai nuna masa hanyar falo take yi amma ta gagara magana bai saurare ta ba shi da direbansa da mai gadin gidan suka nufi cikin gidan da kudu a bakin kofa suka tarar da shi a cikin wannan halin shi ma ya Ahmad din ruɗewa yayi nan suka kinkine shi sai cikin mota asibiti suka nufa da shi Ajiya binta ta ɗauki yasmin a motar ta suka bi su a baya dan Allah ma ya sa yaran gaba ɗaya suna makaranta sai biyar da rabi suka dawo wani asibitin kuɗi suka kai shi kafin ka ce meye wannan nosis sun karɓe shi an shiga da shi ciki ga kuma likitoci wajen guda uku gaba ɗaya sun shige ɗakin da aka saka shi duk inda hankali yake to kuwa na Alhaji Ahmad ya tashi haka ma na ya binta da Yasmin sai kuka suke shi ma ya gagara rallashin su har wajen karfe uku da rabi sannan aka fito da shi a lokacin ma iyayen Yasmin din sun zo Ɗaki guda aka ware masa gaba ɗaya sun kewaye shi kuma sun yi sa'a ya daina jijjigar da yake yi da wannan ƙara da yake sai bacci ma da ya samu babban likitan ya kira Alhaji Ahmed ofis ɗinsa. A nan yake shaida masa suna kan bincike amma dai matsalar a cikin ƙwaƙwalwarsa ne. Kuma za su ci gaba da bincike sosai a kai. Alhaji Ahmad ya waya Kano a can inda ya shaida musu halin da Abbas yake ciki. Hankalin kowa na gidan nan ya tashi. zuwa wayewar gari tamkar bas a Kano yake 'yan uwansa gaba ɗaya sun cika asibitin hatta su da ke ƙasar waje tun cikin daren suka sauko. kowa ya ga halin da abas yake ciki sai ya fita hawaye gaba ɗaya sai abin ma ya nema ya zama kamar wani sarari mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya